Benvinguts a Bellnou, amb una nova edició del Disc, aquest espai en el qual els mateixos protagonistes ens parlen de les seves cançons. I avui el que farem és escoltar una cançó en anglès, que no sol ser habitual amb el nostre espai. De fet, era la única cançó en anglès d'un disc que ens va portar l'Eric Vinaixa a l'any 2020, la més bonica història. I ens va captivar aquesta cançó, perquè tot i ser en anglès i la restant 10 de l'àlbum en català, valia res realment la pena i quedava com un guant amb aquest eh, disc. La cançó Gonna Be Down Down. L'Eric Vinaixa, l'intèrprete eh, que ens arriba des de Barcelona, on va néixer l'11 de juliol del 1977, cantant, músic, compositor i productor, eh, com dèiem, el mateix Eric ens parla d'aquesta cançó. Sí, és una cançó que a més a més ho has dit tu, eh, que és, és, té el punt, té el punt yankee. Um, hi, hi ha molt... Hi, segurament sóc més british que, que americà, no?, a l'hora de, de, de fer les cançons o, o, o de fer els arranjaments, però quan me poso ritme en blusero amb aquell riu de guitarra, aquella harmònica que entra, que podria ser, tu has dit, Tom Petty o l'Steven Tyler, mm -hmm. o, amb, amb aquelles veus molt presents, i groove de bateria, cantat en anglès, claro, és que, és, que és, és la seva llengua, és la, la llengua del rock and roll. I, <laughs> i això és, és la, la gran pregunta que fas ja des dels orígens, és a dir, ho fem en anglès com ells o fas un punt de militància i, escri i escrius en la teua llengua perquè és la teua, perquè és sincera i perquè, i perquè t'expresses així. I a mi em passa que això, que quan en català no em surt, mm, vas a l'anglès i funciona. Everybody needs some love. Everybody needs a baby. Cause everybody dreams. Cause everybody runs away. Chasing rainbows. What you see, you're gonna be down, down. What you see, you're gonna be down, down. Everybody needs a crown. Everybody should be crazy. Cause everybody dreams. Cause everybody keeps away. song, everybody needs a story. Cause everybody breathes, cause everybody needs a way. What you said, I'm gonna be down, down. What you said, I'm gonna be down, down. Doncs així ha estat com l'Eric Vinaixa ens ha portat aquesta cançó que eh, avui hem escoltat. Un personatge que es mou molt bé no només en la cançó de cantautor, sinó també en pop, rock, soul, blues, rhythm and blues, música clàssica. És un dels personatges importants en el món de la música amb el nostre país. I avui l'hem escoltat amb aquest eh, tema, com us dèiem, que ens arribava. Aquest Gonna Be Down Down, una de les cançons de la més bonica història, dins de l'Eric Vinaixa, de l'any 2020. Ha estat el disc. Fins la propera ocasió.